Illum għandi persuna li li nafa minn tfuliti. Konna l-iskola flimkien fi primarja fil-rabat. Qed nirreferi għas-Sur Simon Salafja li se jkellimna fuq ir-riċerka ta' toponomi li nsibu f'Malta u Għawdex. Fuq dan is-suġġett ippubblika diversi papers u anke wkoll żewġ kotba voluminużi fuq Għawdex. Is-Sur Salafja huwa gradwat fl-Inġinerija Elettrika, iżda għandu ħafna għal qalbu l-ilsna l-aktar dawk Spanjola, Katalan u Malti. Huwa gwida għat-turisti u interpretu. It-toponomastika rriċerka f'diversi arkivji, fosthom f'diversi kollezzjonijiet l-aktar dawk tal-kartografija u l-kabreo, kif ukoll l-applikazzjonijiet tar-reġistru tal-artijiet. Għeżież semmiegħa, nilqa' hawn lis-Sur Simon Salafia. Grazzi Simon li għoġbok tilqa l-istedina. Ili naf hekk snin, snin twal, konna flimkien il-primarja. Qed nitkellmu lura lejn tmiem is-snin sebgħin. Hekk hu Noel, għadda ħafna żmien imma erġajna ltqajna, ovvjament nafu l xulxin, erġajna ltqajna meta konna wara li konna għandna l-primarja r-Rabat u x'hekk, għax aħna tnejn mir-Rabat. Ekku. Simon, inti r-riċerka tiegħek hija fuq it-toponomastika għall-benefiċċju tas-semmiegħa. Il-kelma toponomastika x'inhi. Hija l-kelma, ħa ngħidu hekk, uffiċjali, toponomastika. Tifforma ruħha minn topos li huwa l-ismijiet tal-post u l-istudju. Jiġifieri bażikament dan huwa l-istudju fuq l-ismijiet tal-imkejjen. Dan l-istudju għandu qisu żewġ aspetti jiena narah se nitkellmu anke fuq eh, l-affarijiet li ġbart u għadni għaddej fihom. Għandek qisu l-ewwel aspett huwa li tiġbor kemm jista' jkun dawn l-ismijiet tal-imkejjen li jgħidulhom it-toponomi. Dak huwa studju essenzjali għax iktar ma tiġbor, iktar għandek il-vantaġġ illi tista' tikkompara. Mela, il-ġabra, jkollok speċi lista ta' ta' ismijiet ta' imkejjen. U mbagħad għandek l-istudju l-ieħor li hu iktar, ħa ngħidu hekk, eċitanti, iktar fih x'tomgħod, ngħidu bil-Malti, li huwa l-analiżi. Bażikament, dawn il-postijiet, dawn l-ismijiet tal-postijiet juruk żewġ affarijiet prinċiparjament jekk inti kliem Malti qadim u ismijiet ta' persuni li ovvjament illum m'għadhomx jeżistu, li kienu jgħixu f'Malta mijiet ta' snin ilu. Ovvjament ħa nitkellmu ħafna ħafna dwar dawn l-ismijiet eh, tul il-programm. Iżda, Simon, xħajrek li eh, taqbad din il-linja meta inti l-baċelera tiegħek, l-linja tiegħek kienet fuq l-aspett tal-inġinier fl-elettronika. Iva, le, jena l-ewel ħanidu għek baġalera tiegħi huwa l-inġinerija, ġifri huma jiddispjaċini għax dejjem kont isni orientat fuq iktar fuq il-matematika. Ovvjament li li jiġri mbagħad huwa li qisu fir-raba' sena bħala passatemp, hija storja daqsxejn twila imma ngħidha fil-qasir, bħala passatemp bagħat lingwa li fil-primarja u fis-sekondarja qatt ma kellna aħna ċ-ċans illi illi nistudjaw, bagħat il-lingwa Spanjola. X'ħajrek? Għalfejn Spanjola mhux Jiena li għall-argument ħajjarni. Ġermaniża jew eh, Franċiża? Ekku, ekku. Ovvjament aħna kien aħna tgħallimna dak iż-żmien Taljan li kien l-iktar lingwa li li dan, u ovvjament aħna ġejna minn dik il-ġenerazzjoni illi kellna eh, l-obbligu, ġifieri aħna nidu ta' bil-fors li nistudjaw l-Arbi. Ovvjament, l-Ispanjol jiena ħadtu bħala passatemp u rrit l-Ispanjol fil-fatt fil-bidu kelli żewġ possibilitajiet, Spanjol jew Ġermaniż. Jiena fimt mill-ewwel li l-Ispanjol huwa iktar ta' benefiċċju ħanidu prattiku għax hawn ħafna pajjiżi li lingwa uffiċjali tagħhom huwa l-Ispanjol. U allura bdejt nistudja l-Ispanjol, ovvjament differenti meta tistudja lingwa meta tkun ir-raba sena l-università, tielet sena l-università, u tkun iktar ħanidu iktar matur u mingħajr pressjoni ta' xejn, ġifieri x'qed tistudja bħala passatemp. Milli tistudja lingwa li bil-fors li tagħmel l-eżami għaliha, eċetera, eċetera, eċetera. Meta tkun għadek is-sekondarja, ġifieri mingħajr Għoġobni, rajt il-prattiċità tiegħu, rajt li hu li hija lingwa sabiħa, li għandek iktar, ħa ngħidu hekk, tilħaq ħafna iktar possibiltajiet meta ssiefer u ovvjament bil-Malti ngħidu tkissirt fil-lingwa x'illum għandi ehm, ħa ngħidu hekk l-ogħla ċertifikat ta' profiċjenza fl-Ispanjol, ħaġa li qas għandi għall-argument la fit-Taljan li studjajtu u laqqas u laqqas fil-Malti. Prosit. Simon, mort kemm il-darba Spanja, kemm kemm tiftakar kemm? Jiena mort ħafna drabi Spanja, ġifieri biss biss bħala ħa ngħidu hekk dawk li qishom meta kont nistudja l-Ispanjol dak iż-żmien kellna l-possibilità li tieħu borża ta' studju, scholarship, mort darba xahar fl-1992, u mbagħad wara xahar snin erġajt mort għax kont ovvjament kien hemm borża ta' studju oħra iktar avvanzata u mort xahar ieħor fl-94 li studjajt Santander. Kienet rajt Santander huwa l-parti ħa ngħidu hekk ta' tramuntana ta' Spanja, dik li bl-Ispanjol jgħidulha la Espanja Verde. Jiġifieri hemmhekk rajt Spanja li għal Maltin mhux daqshekk komuni fl-94. U ovvjament tħajjart u bat sifer iktar ma mort ħafna ħafna drabi, ġifieri mhux se ngħidlek imma żgur iktar minn 50-60 darba. X'imbagħad għamilt il-Camino de Santiago darbtejn, ġifieri għamiltu waħdi xahar sħiħ nimxi għal darba darbtejn, ġifiri, ġifiri tara ħafna postijiet iktar, iktar u iktar. Nista' ngħid Spanja nafa kollha ħlief meta tgħid kollha relattivament kollha, eh, ħlief il-gżejjer. Sfortunatament għadni qatt ma mort la il-gżejjer Baleariċi u laqqas il-gżejjer Kanarja sjejdulhom. Prosit. U propju l-Ispanjol hija l-ilsien tal-għixien tiegħek. Jien illum bażikament ix-xogħol tiegħi tlaqt daqsxejn mill-inġinerija għalkemm ovvjament fit-teorija nista' naħdem ukoll ta' inġinier imma illum ix-xogħol tiegħi illi jogħġobni huwa l-kuntatt man-nies u naħdem bħala gwida ġifieri professjonali bil-liċenzja xi kultant naħdem ukoll ta' interpretu meta ikolli ċ-ċans jiġifieri interpretu traduttur ma tantx għadni ħanejdu għek nissaport inqot u dim screen ta' kompjuter biex nitraduċi xi dokument tal-Ispanjol għax nipreferi ġifiri ħanejdu għek il-kuntat il-kuntat eh, dirett. U kifat ġifiri kollok daqqa kollok gruppi li jiġu minn Spanja, daqqa kollok gruppi li jiġu mill-Amerika tisfer, illum per eżempju kelli grupp li ġi Eh, minn eh, Repubblika Dominikana, ġifiri hemm il-varjetà. U ovvjament l-Ispanjol hija dik il-lingwa li taqqat il-kulħadd. Eh, Simon, nitilqu minn l-sin Spanjol morru għal l-sin Malti, Malti antik f'dawn l-ismijiet ta' irħula żgħar. Ekku, ekku. Ovvjament imbagħad jiena isek ħaġa tibni mill-oħra. Jiena m'għandix il-livell avvanzat tal-Malti, però meta bdejt niġbor l-ismijiet tal-widien, l-iktar li bdejt l-ewwel eh, l-ismijiet tal-widien meta għamilt teżi żejra meta sirt gwida kont ġbart ħafna ismijiet tal-widien f'Malta, ovvjament biex eh, dak iż-żmien kont ġbart isu xi 400. Illum meta niġbor l-ismijiet tal-widien li għandi ħanidu hekk fil-maħżun fil-kompjuter, illum biss l-elf żgur Malta għawdex u kemmuna, ġifieri elf isem ta' wiet differenti, mhux kollha nafu fejn qegħdin, imma l-ismijiet huma daw. Jalmuk ħafna affarijiet, imbagħad jalmuk ovvjament fuq ismijiet ta' persuni li għandhom l-eliqi viċin daw il-widien u tara kif żviluppa l-Malti. Ovvjament il-Malti mbagħad iktar li qed jinteressani mill-etimoloġija tiegħu, ġifieri nara kelma ngħid il-listina dil-kelma, pereżempju, kemm għandha etimoloġija sabiħa. Eh, kun isem pereżempju Katalan li eh, Aw ħafna, aw ħafna Katalan. Le, mawx ħafna fis-sens, imma l-ismijiet Katalani jispikkaw għax ovvjament la huma ismijiet ta' persuni qed ngħid ġifieri proper nouns mhux ismijiet mhux ismijiet fil-lingwa jispikkaw għax ovvjament la Hu mismiet li la ġejjin mit-Taljan, la ġejjin mill-Isqalli, allura żewġ possibiltajiet jibqa', ovvjament għandna smijiet Għarab, bħalma ngħidu għar Ħasan, pereżempju, Ħasan hu isem Għarbi, allura meta jkun hemm isem Katalan għalija jispikka. Pereżempju, mela għandik erba' eżempji eh, fuq ismijiet Katalani, pereżempju, wieħed minnhom huwa Ġan Franġiska Bela jiddokumenta hemm għar illum nafuh 99 fil-mija bħala Għar Dalam, imma Gianfrangisca Abela jiddokumentah bħala Għar Dalmaw, Dalmaw. Issa, fil-ktieb tiegħu Wettinger isib ukoll wied li jista' jkun li huwa viċin ħafna ta' Għar Dalam, li huwa wied Dalmaw. Issa Dalmaw huwa l-isem Dalmazju bil-Katalan, jiġifieri sinjal illi f'dawk l-inħawi kien hemm dal-bniedem, ma nafux meta, ovvjament, taf meta huwa dokumentat l-isem, ġifieri jew jew dik id-data jew qabel, li kien hemm xi ħadd jismu Dalmazju, imma n-nies ma kinux jafuh Dalmazju, Dalmau, li huwa bil-Katalan. Dak huwa isem wieħed. Isem ieħor li ktibt fuqu diġà huwa l-isem Arnold. Arnold huwa bil-Katalan Arnau, Arnau. Issa, lej Santa Luċija. Ħawaqfek. Arnau kien hawn kunjum. Ukoll, ukoll. Dawk imbagħad tibda tara il-Arnau Jista' jkun. Ħafna mill-ismijiet, dik imbagħad hija ħa ngħidu biċċa xogħol oħra. Ar, eh, ħafna mill-ismijiet anke dalmaw jista' jsir kuljum. Ħa ntik eżempju bażiku. Aħna jeżisti l-kull għandna l-isem Mikiel, Michele bit-Taljan. Mhm. Jekk ħafna mill-kuljomiet isir De Michele. Issa, jekk tfittex fil-ktieb ta' Dr. Mario Cassar, għandna l-kuljom Micheli. L-etimoloġija tiegħu itih bħala Mikiel. Jiġifieri, ovvjament għandu dik it-tendenza tal-isqalli, jiġifieri Arnaw huwa Arnold, imma ma jfissirx li ma tistax issibu bħala kunjom. Sa Arnaw jeżisti bħala post lejn Santa Luċija, Wied, Ġarnaw, u Ġarnaw hija t-taqsira ta' Ġnien Arnaw. Ġifieri hmm. tibda tara mbagħad qisu il-kelma kif tinbidel. Kif tallimtom dawn imma? Kif eh, Le, mhux kwistjoni illi tgħallimthom, tiskoprihom. Kif skoprihom? Għax inti eh, wiġġarnaw kont ippubblikajta hekk minn sejjer żball ehm, fl-imnara, ġifieri. Eh, dik dik ovvjament inti meta qed tfittex issib dokument illi hemmhekk issib fejn hemm wiet ġarnaw. Umbagħad sib niftakar, ma niftakarx issa dan isem ta' għalqa li ovvjament l-isem ta' għalqa fakkarni illi qiegħed fil-ktieb ta' ta' Wettinger. Fittix fil-ktieb ta' Wettinger, minn għalija isem ta' għalqa kienet Garriba jew Qarriba, li meta mbagħad ir irrealizzajt illi t-toponimu llum huwa Ġarnaw, imma viċin din l-għalqa fid fil fid-deskrizzjoni ta' Wettinger f'Malta hemm hemm l-isem Ġnien Arnaw. Allura inti tagħmel il-konnessjoni u tgħid mela Ġarnaw ma' żmien illum, tnisslet minn ġnien Arnaw. Ġifieri hija kwistjoni ta' ta' u dik dik l-għalqa sibta, ġifieri dik l-għalqa sibta meta kont qed infittex il-kabrew, wieħed mill-kabrew tal-Ingliżi li jinsab fl-arkivju ta' Santu Spirtu r-Rabat. Ġifieri kollox jaqgħad ma' xulxin. Ekku, Simon, dan l-istudju studjah qablek eh, semmiet il-professur Wettinger u anka wkoll Zammit Ċantar. Iva, li iva. ħadem ukoll fuq dawn. Għadni niftakar li l-professur Godfrey Wettinger jiġi l-arkivju tal-katedral u hemmhekk kienet eh, jagħmel studju tal-place names, eh, kelma oħra. Għal-toponomi. Simon, x'kienet ir-raġuni li komplejt tiftaħ tanalizza l-ħidma ta' Wettinger? Jiena sfo jien ngħid sfortunatament, il-Professur Wettinger qatt ma ltqajt miegħu personalment, kelli ħa ngħidu hekk ix-xorti li mort xi żewġ taħdidiet pubbliċi tiegħu, wieħed minn waħda mit-taħdita niftakar li kienet il-Mużew ta' Winjakur, ġifieri fi żmien il Fi żmien Dun Ġwan. Dun Ġwan Azzopardi, iva, iva, ġifieri. Ovvjament Għandi l-ktieb tiegħu, li l-ktieb tiegħu ta' Wettinger huwa prezzjuż għax jiġbor fih massa enormi ta' referenzi ta' dawn il-kliem antik. Ovvjament jiena qed inkompli, qed inkompli jiġifieri fis-sens illi qed ikolli iktar kollezzjonijiet minn sorsi iktar riċenti. Jiġifieri jiena L-ewwel nett, m'għandix il-kapaċità illi naqra id-dokumenti antiki tas-seklu sittax. Allura jien sibt sorsi oħra li nista' nagħmel il-konnessjoni ma' xi affarijiet oħra li sab il-Professur Wettinger. Nixtaqt insemmi wkoll, Dottor Zammit ċantar ukoll, ovvjament għamel, sa fejn naf jien, l-unika teżi li hemm fl-Università ta' Malta li saret fuq il-toponomi, fuq il-place names ta' Għawdex. Hija teżi ġifieri li jiena użajtha mbagħad f'wieħed mill-pubblikazzjoni tiegħi u sibt iktar fuqha, ġifieri ħdimt iktar fuqha. U ovvjament ma rridux ninsew ukoll li llum għandu sensiela ta' place names ukoll f'dik is-sensiela tal-Professur Stanley Fiorini, li dawk huma mitqludeb ukoll biex issib iktar. Li nista' ngħid li l-Professur Stanley Fiorini għadni ma ġbartiex. il-korpus li għandu f'dik is-sensiela ta' Documentary Sources of Maltese History. Għax hija enormi. Fatt eh, eżatt eh, pubblika dawn il- Madwar xi għandi kun 17 il-ktib sissa. Eżatt, li ovvjament eh, huwa rifless ta' snin ta' riċerka f'diversi arkivi barra minn Malta wkoll. U barra minn Malta u iktar ħanidu hekk strutturati tal-professur Fiorini u iktar strutturati għas sempliċi raġuni illi wara kull volum għandek index li jgħidu mill-inqas żewġ affarijiet, l-ismijiet tal-persuni, jiġifieri għandek l-ismijiet tal-persuni għandek storage qawwi ta' first names, jiġi isem ta' persuna u l-kunjomijiet, u mbagħad terġa' għandek lista oħra ta' toponomi. Li li nista' ngħid żgur mill-ftit ħa ngħidu hekk li dort tal-Professur Fiorini Hija hemm place names hemmhekk li ma ssibhomx f'ta' f'ta' ta' Wettinger, dik hija ċert minnha jien jiġifieri, għax ovvjament analizza iktar. Jiena milli nista' nifhem, għax jiena kif għedtlek il-Professur Wettinger ma qatt ma kellimtu sfortunatament, jiġifieri għax ma kontx qatt ma studjajt l-istorja l-università, pero' jiena milli ħa ngħidulek mill-informazzjoni li smajt il-Professur Wettinger kien jiġbor il-place names bħala qisu, kif taqbad tgħid, qed qed engine, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, mar-riċerka li kien jagħmel fuq il-lut, eċetera, eċetera. Mentri il-Professur Fiorini, ehm, ovvjament, it-traskriba id-dokumenti mill-bidu sal-aħħar. Meta titraskrivi, ovvjament ma jaħrablek xejn. Allura inti ħataqbad iktar. Ġifieri fix-xibka ħataqbad iktar, ovvjament. Ikollok kollox miktub fuq il-kompjuter. Bdejt fuq Għawdex, ippubblikajt eh, żewġ volumi. Ekku. Iktar minn 9,000 toponomu. Ekku, ekku. Ara, mela, ħa nispjega u daqsxejn kif. Li ma raġuni Għawdex, mhux Malta. Iva, iva, dik hija domanda li kulħadd b'mod leġittimu isaqsija. Ija, ir-raġuni hija hija sempliċi ħafna. Għawdex huwa żgħar minn Malta, ovvjament Għawdex kien iktar faċli biex nagħlaq is-sorsi kollha minn min jiena rrealizzajt li aħjar tagħmel sors wieħed imma tagħmlu b'mod komplet. Issa, l-ewwel volum kif attinti huwa fih 'il fuq minn 9,400 dak li jgħidulhom entries, jiġifieri ismijiet ta' postijiet. Issa, minn l-ewwel volum jiena użajt madwar, ħa nagħmilha iktar, nista' ngħidlek eżatt, użajt 67 sors differenti. Imma kien hemm sors partikolari illi eh, dan, dan is-sors partikolari nista' nispjegah għax huwa sors rik fit-toponomi f'daw il-place names illi tajjeb jew ħażin, ġifieri sa fejn naf jiena, ġifieri kien hemm min qalli qalli inti biss ittepjajt, inti biss ħriġt minnu. Dan is-sors huwa ehm, issibu fil-Gazzetta tal-Gvern, huwa mm-hmm. d-Dipartiment tar-Reġistru tal-Artijiet, u fil-Gazzetta tal-Gvern, ġifieri ċertu ħin, ċertu żmien, jekk toqgħod tiflihom, ehm, ikun hemm dawk li jirreġistraw l-art tagħhom, tista' tkun dar, tista' tkun għalqa, tista' tkun, u meta jirreġistrawha tiġi ppubblikata fil-gazzetta tal-gvern. Meta jiena bdejt indur dawn il-applikazzjonijiet kollha bdejt mis-sena 82, 1982, u bdejt nagħmel ta' Malta u t'Għawdex, ta' Malta u t'Għawdex. Meta wasalt fis-sena 2000, jiġifieri sas-sena 2000 għandi ta' Malta u t'Għawdex miġburin, Jiena irrealizzajt li baqali 20 sena oħra, jew ħan idwek issa 23 sena oħra. Allura ikkonċentrajt biss fuq tawda xi xinkella irrealizzajt li ma nispiċċa qatt. Dik ir-raġuni li bdejt fuq għawda xi ma minħabba dak is-sors partikolari. Biex intik idea minn sas-sena 2019 applikazzjonijiet eh, għatta fl-ewwel applikazzjonijiet daħlu fuq Għawdex mit-82 1982 sal-2019 daħlu qishom 22,000 applikazzjoni Minn 22,000 inti jien użajt tlettax-il elf, tlettax-il elf għaliex? Għax if meta tkun dar li li hija n-numru erba', triq, xandriku, eċċetera eċċetera r-raħal, dik ma tinteressanix it-triq jien jiġifieri, imma jekk tkun għalqa bl-isem bil-kontrada dik tinteressani, jiġifieri tlettax-il elf u minn tlettax-il elf ħarġu ftit iktar minn erbat elef toponimu differenti, u dawk huma ħafna, erbgħat elef. Ħafna. Ħafna, ġifiri. U ħarġu toponomi li ju tibqa imbella. Taħseb li ħassib iktar fuq għawdex? Le, issib iktar zgura, xinti fit-teorija issib iktar zgura, xa ovvjament jena wasalt sa' sena bil-ktib ħareċ 2020, mill-2020 sissa, kemm xi erba' snin oħra ġifiri, 2020, 2021, Dawk għadhom ovvjament għaddi ma ġbartomx. Imma ovvjament issa l-idea li nibda fuq Malta. Ma jistax ikunu repetittivi dawn. Iva, ikunu repetittivi, ma ikunu repetittivi, ovvjament, mbagħad issa ma ikunu repetittivi li toqgħod attent. Għaliex, għax jista' jkunu repetittivi, jista' jkollok l-alqa, jisimha tal-bajjada. Laqgħa tal-Bajada jekk inti illum kif billi għandna l-Kunsilli Lokali tista' tgħid l-Laqgħa tal-Bajada għall-argument waħda qiegħda x-Xewkija u waħda qiegħda ta' Sannat pereżempju. Imma inti meta jkollok l-Laqgħa tal-Bajada li qiegħda x-Xewkija u ġa mniżżla fil-ktieb u ssib oħra l-Laqgħa tal-Bajada li hija għall-argumenti x-Xewkija, inti m'għandekx garanzija li l-place name huwa l-istess tal-Bajjada, imma jista' jkunu żewġ għaliqi differenti. Ġifieri jiena nafha bħala l-qa tal-Bajjada li qiegħda f'post u qiegħda l-argument 300 metru l bogħod u sida wkoll jafha bħala l-qa tal-Bajjada wkoll. Ġifieri l-isfortuna tal-Reġistru tal-Artijiet hija li ovvjament fil-gazzetta tal-Gvern m'hemmx aċċess għal għal mapep, u dik dik dik titlobhom. U sa fejna fien bil ħlas dwarhom. Ekku. Simon, minn fejn kunu twildu dawn l-ismijiet? Jitwildu kif ġeneraw. Le, jitwildu bot naturali, fis-sens, jitwildu bot naturali, għax ovvjament għandek it-topografija, ġviri jekk għandek olja, inti tgħidilha l-olja. Issa, Għandek il-ġeoloġija, ġifieri jekk għandek inti l-ħamrija li hija iktar taflija, ħa ngħidu hekk, inti l-għalqa b'mod naturali issejħilha it-taflija pereżempju, għax iż-żona hija taflija. Wiet pereżempju, allura wiet taf x'inhu, allura jiġi sem wiet, ħondoq taf x'inhu jew ħandaq taf x'inhu. Kelma antika li ħa nikteb artiklu issa nispera li joħroġ dalwaqt huwa il-kelma bitħa, Bitħa, bitħa l-lum naħsbu li hija courtyard illum bitħa ta' dar, imma bitħa qabel kella tifsira kompletament differenti. Jina sibt ħafna postijiet, per eżempju, il-bitħa ta' torri. Issa torri ġeneralment ma jkollux bitħa, imma bitħa hija kelma mbagħad sibta mill-arbi wkoll li tfisser wita, pjanura. Ġifri, il-wita ta' torri, hija li erja sħiħa madwar it-torri, per eżempju. Ġifri, il-kelma bitħa l-lum bidlet kompletament it-tifsira li nużaw il-lum. Jiġifieri hekk hekk jekk jitwieldu mbagħad għaliex jista' jkun hemm xi kappella lura tiġi l-għalqa tagħti introjtu jew għax hemm il-kappella viċin tagħha jew tagħti introjtu lil xi kappella lura tiġi l-għalqa ta' San Anard pereżempju. Kwistjoni ta' legati hawn. U legati, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Jiġifieri hija huwa vast ħafna, domanda kbira ħafna dik. Ekku, Dużina. Il-vista apostolika ta' Dużina. Nitkellmu 1575. Ekku. li hija tista' tgħid il-bidla. Ekku. Kif eh, kummenta fuq għali? Dina il-vista ta' dużina użajta fl-ewwel volum ta' Għawdex. Għaliex użajta fl-Għawdex? Eżatt, kif użajta? Kif użajta? U ngħidlek għaliex użajta? Mela, il-vista ta' dużina, mela, il-professur Fiorini, eh, m'għandix l-informazzjoni eh, editja speċi, Il-vista ta' dużina kompletament mill-manuskritt oriġinali li kien qiegħed il-Vatikan. Sew. Issa, dak ovvjament. Tajjeb li ngħidu li hawn diversi kopji. Hawn diversi kopji, eżatt, eżatt. Kurja, kurja, eżatt, anke l-arkivju tal-katedral. L-arkivju ta' Għawdex rajt kopja jien ukoll, eżatt. Eżatt. Issa, ovvjament jien kien faċli għalija illi illi ngħid, ngħid, noħroġ it-toponimi kollha mill-vista ta' ta' Dużina għal raġuni waħda sempliċi, li mbagħad terġa' Anton F. Attard ħareġ ktieb fejn ittraduċa l-vista ta' Dużina f'Għawdex għall-Malti, ovvjament għamilha l-Malti mis-sors oriġinali tal-Professur Fiorini, u ovvjament, Ta spjegazzjonijiet għax hu minn Għawdex jiġifieri jaf jaf il-post sfortunatament ħalliena jiġifieri jien qatt ma kelli ċans inkellmu fid-dettall ma jafx li li li ħriġt dawn il-kotba għalkemm jien darbtejn f'ħajti kellimtu imma ovvjament kien iktar faċli għax ovvjament jien kelli l-verżjoni bil-Malti il-Latin jiena ma nifhmux ma nifhmux allura għalhekk jiena kunfidenza daħ-. Fil-fatt, is-sors ta' dużina fuq Għawdex huwa l-eqdem sors, ġifieri 1575, illi għandi, li għandi fil-ewwel volum. Fl-ewwel volum. U tiskanta, ġifieri jagħti ta' Merżuq, ġifieri l-isem ta' Merżuq, pereżempju. Illum, ħa ngħid ħaġa li jekk tgħidli x'tgħallimt. Illum jiena m'għandi l-ebda dubju li Merżuq, għalkemm naħsbu li bil-Malti hija raġġ ta' dawl, Imma kif itiha b'mod oriġinali, mhux ġa, mhux, jiġifieri fil-festa ta' Dużina biss, huwa isem Għarbi. Jiġifieri, x'ismek inti? U jien ngħidli, ismi Merżuq. Jiġifieri huwa sempliċi. Illum intuha tifsira, ħa ngħidu hekk, folklorika, qisu għax hemmhekk fejn hemm is-Salvatur, il-qolla tas-Salvatur. Imma meta, dak huwa wieħed mill-affarijiet li jien skoprejt, il-kwantità enormi ta' ismijiet Għarab, illi jeżistu fil-toponomastika lokali li aħna qas biss tgħaddilna mill-kuruturi ta' rasna ġifieri l-kelma. Ġifieri hemm diversi kliem semitiku. U ħafna, ħafna. Is-semitiku ovvjament ehm, huwa predominanti fil-toponomastika għax inti qed issib l-iktar kliem antik. Mhm. Però mhux semitiku biss, ta' ġifieri. Romanz ħassib? Eh, issib. L-ewwel semmejt li. Per eżempju, il-kelma romanza, il-kelma ċens, per eżempju, ċens, ċensu, ċensu hija kelma sqallija, ġibin ġeja mill-sqalli. Imma mbagħad wilġa, wiet, inna f'olja. Eh, li jispikka l-Katalan jinħobb insemmih għax jiena ovvjament nifmu l-Katalan għax eċt pratikament sena sħiħa Katalunja. Allura jiena jekk nar isem Katalan, isem li il-probabbiltà huwa Katalan, inti iktar għandek ċans illi taqbdu, taqbdu. Fil-fatt, mhm, mhm. il-Katalan ftit, ftit eh, kitbu fuq il-Katalan u l-Malti ġifiri, għal-kem minn studjużi Katalani li kitbu li jeżisti, teżisti konnessjoni bej il-Katalan u l-Malti. Le, jiena, jiena sa fejn naf jien, eh, jiena ktibt artiklu fl-arkivju xi sentejn ilu, ġifieri nirringrazzja l-Professur Kassar. Iva. Fejn jien għad illi jekk ma jistax ikun hemm possibilità, ħallejta bħala domanda miftuħa, ġifieri u għandi opinjoni, jekk m'għandniex kliem Katalan fil-Malti, mhux ismijiet ta' persuni, ismijiet ta' persuni għandna. Ġifieri għandna, mhux ngħid għandna xi ħamsin ta' ma ngħidu għandna ħa ngħidu hekk għaxra. Ġifieri imma eh, fit-toponomastika eh, qed ngħid illi jekk ma jeżistux klim Katalan fil-Mal. U għamilt eh, isu artiklu fil-arkivju ġifieri minu interessat l-arkivju ta' sentejn ilu jekk Ma jeżistux kliem Katalan fil-Malti. U tgħid speċi il-possibiltajiet, qatt ma ħa tkun ċert, għax ovvjament hemm, hemm, jiena ngħid illi hemm ftit ħafna, ġifieri tgħoddhom fuq il, fuq id waħda, ħa ngħid hekk. Jiena ngħid, illum jekk xi ħadd isaqsini b'mod, ħa ngħidu hekk, loġiku, inti tista' tgħidli kemm żgur hemm kliem Katalan fil-Malti, jiena ngħidlek, mill-inqas nista' nsemmilek ħamsa jew, jew erbgħa, mela ngħidilhom ħamsa, ħamsa. Liema huma dawn? Għandna il-kelma li llum tintuża biss mill-fl-espreżjonijiet ras imb'ras, riħ imbriħ u wiċċ imb'wiċċ, imb, imb. Bil-Katalan imb huwa, bl-Ingliż hija with, ma' xi ħadd, imma bil-Katalan il-kelma with, jiġifieri ma', hija amb, amb, amb. Allura aħna l-probabbiltà hija Illi int qed tgħid wiċċ ma' wiċċ, wiċċ imb wiċċ, ras ma' ras, ejja nitkellmu ras ma' ras, ejja nitkellmu ras imb ras. Jiena sibt ukoll espressjoni, di għadtha fit-taħdita li qiegħda fuq fuq xi YouTube tal-Akkademja tal-Malti, illi għandna l-frażi ta' ma' pari. Issa ta' ma' pari, jiġifieri aħna naqilbuha ta' mb pari, għax ta' amb pari, amb pari. Jiġifieri dik hija waħda minnhom, jiġifieri dik l-espressjoni. L-oħra hija l-kelma banda imma l-iktar fil-plural bnadi, għaliex? Għax fl-Isqal hija ddokumentata banda u banna. Imma jiena sibtha ddokumentata, grazzi għall-Professur Fiorini, qabel ma sibtha ddokumentata fl-Isqal, jiġifieri banda li tfisser mill-banda l-oħra, jiġifieri on the other side, Ġifieri jew nkella kif nużawha minn banda mod u minn banda mod ieħor, ġifieri. Banda mhm, tfisser mhm. sajde bil-Taljan lato, ġifieri, mhux banda tal-mużika. Dik fl-opinjoni tiegħi daħlet ħanidu hekk b'mod loġiku mill-Katalan. Kelma oħra li għandha id-dittong, ġifieri d-diftong tal-Katalan huwa il-kelma dgawdi, gawdir, bil-Katalan gawdir, eh, li la dak id-diftong EU la jeżisti fl-Isqalli u lanqas jeżisti fit-Taljan u lanqas fl-Ispanjol. Jiġifieri għal dik ir-raġuni speċifika biss, gaudir, għandna tgaudi, Jan Gaudi, dawk huma bilfors, ħa ngħidu hekk, il-probabbiltà enormi li hija mill-Katalan għax hija unika fil-Katalan u l-aħħar kelma li naħseb li ħadniha mill-Katalan hija l-kelma tronġa. Tronġa. Fil-Katalan tronġa tfisser larinġa. Ġifieri anke l-kulur orange, il-kolor ta' ronġa jgħidulu, il-kor ta' ronġa, ġifieri. Ġifieri ejja ngħidu dawk l-erba' ħamsa. Wieħed il-għasel, x'inhi din? Eh, wieħed il-għasel huwa wieħed mill-widien żbieħ eh, li għandna fil-mosta li li jeżistu fil-mosta. Ehm, ovvjament għasel huwa ehm, l-għasel tan-naħal, ġifieri. Kemm imur antik? Ifhem, irrid niċċekkjaha fuq Oettinger imma żgur imur ħames mitt sena ta' ġifieri antik. Jiġifieri l-kelma għasel, ġifieri nitkellmu fl-elf fis-seklu sittax. Ġifieri qed nitfagħha mill-memorja ġifieri l-kelma għasel. U ovvjament interessanti li ma tlekx qabel ukoll illi bħala terminu toponomastiku Jeżisti wkoll fi Spanja. Jiġifieri, waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel jiena u qed nipprepara biex nagħmilha huwa li nikkompara billi Spanja kienet taħt l-Għarab ukoll, tista' ssir ukoll fi Sqallija wkoll, imma Spanja kienet taħt l-Għarab għal kważi tmien mitt sena ċertu postijiet, tipo Andalusija, tmien mitt sena. U ovvjament għandek territorju ħafna ikbar minn Sqallija allura hemm iktar ċans illi jkun hemm toponomi illi huma komuni f'Malta, Lura programm mill-arkivi fuq Net FM u netfm.com.mt. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Dinastas. Miegħi llum għandi l-Sur Simon Salafja. Simon, fl-ewwel parti tkellimna fuq il-toponomi, diversi ismijiet minn fejn ġejjin, kif ukoll il-xi riċerka li għamilt. Fit-tieni parti ħan nitkellmu purament fuq is-sorsi. Per eżempju, Inti tagħmel referenza għal diversi esponenti bħal Mikiel Anton Vassalli. Għal liema raġuni? Jiena bażikament fl-ewwel volum irriċerkajt minn, ħa ngħidu hekk, meta semmejt Mikiel Anton Vassalli rriċerkajt mid-dizzjunarju tiegħu, mil-lexicon. Fil-fatt irriċerkajt minn erba' dizzjunarji. Mela tnejn minnhom huma storiċi, qed nitkellmu l-lexicon ta' Mikiel Anton Vassalli. Hemm żewġ verżjonijiet, jiena dak ovvjament Trid il-ħin, trid il-paċenzja, kif taf int Noel, jiġifieri ddur paġna paġna u tikteb kull toponimu li ssib meta tagħmel paġna paġna. Fil-Lexicon ovvjament għandna l-fortuna li għandna edizzjoni li hija facsimile u edizzjoni li hija mhux facsimile, jiġifieri jiena dorthom it-tnejn, għamilt qislu referenza għat-tnejn u kull toponimu li sibt ovvjament ħadt in-nota fejn qiegħed u f'liema paġna qiegħed u ħadt in-nota fejn hu kemm ta' Malta u kemm t'Għawdex. Ovvjament jiena ppubblikajt t'Għawdex, imma għandi ta' Malta wkoll lesti. Li għamilt ukoll, għax semmejt id-dizzjunarji, l-istess ħaġa f'ta' De Soldanis. De Soldanis hu iktar interessanti. Li ħadem fuq Għawdex. Li ħadem fuq Għawdex. Issa De Soldanis imma mid-dizzjunarju. Mid-dizzjunarju, anzi, De Soldanis għandna l-verżjoni kompluta tad-dizzjunarju li ġiet editjata riċentement. minn Rosabel Carabott. Ovvjament grazzi għaliha u jiena ngħid sinċerament grazzi għaliha għax ovvjament jiena dik iffrankatli noqgħod immur nara l-manuskritti oriġinali. Ġifieri lanqas timmaġina kieku kemm ridt indum kieku biex toqgħod tara. Li nista' ngħidlek fuq dawn iż-żewġ dizzjonarju storiċi hija li ta' De Soldanis tara d-differenza mill-ewwel. għas-sempliċi raġuni li d-Dizzjunarju ta' De Soldanis huwa enċiklopedija bażikament. Jaqbad kelma u jtik Ovvjament għandek iktar u iktar informazzjoni, però fuq De Soldanis, id-damma ta' De Soldanis, ovvjament jagħti ħafna postijiet li huma kemm Malta u Għawdex, imma f'Ta' Malta juża ħafna lil Abela, della descrizione del Ecco taf li mhi tal-1647. U Qisu fuq Malta ma tantx jagħti informazzjoni imma mbagħad fuq Għawdex jagħti ismijiet li ssibhom hemmhekk biss. Jiġifieri jien pereżempju ħantik mill-memorja ħa ngħid jiena, jagħti wied pereżempju li hu jinsab Għajnsielem li huwa jismu Wied Musa. Li dan Wied Musa, das-sors, huwa Musa Musa huwa isem ovvjament Għarbi li jfisser bl-Għarbi Mosè. Jiġifieri l-wied ta' ta' dan il-persuna li jismu Musa, jismu Mosè. Dan jinsab Għajnsielem, jagħti d-deskrizzjoni fejn hu li viċin il-Forti Chambre, per eżempju, li kif li kienet qed tinbena dak iż-żmien, u ovvjament milli jidher dan Wied Musa llum intilef fis-sens li sehem intilef jekk issaqsi xi ħadd minn Għajn Silem. Jiena provajt insaqsi sorsi orali ma ssibux. Issa mbagħad jien li għamilt ħaġa oħra għax ovvjament jinteressawni wkoll l-ismijiet tal-persuni mhux just mhux it-toponimi biss, jiena kif kont għaddej kemm f'ta' Mikiel Anton Vassalli f'kemm ta' De Soldanis jiena ġbart kull isem, kull isem proprju ġifieri, U hemm ismijiet interessanti ħafna l-iktar f'ta' De Soldanis. Per eżempju, isem interessanti ħafna li jsemmi De Soldanis, jsemmi l-kelma xi ħadd jismu Cesc jew Cesca. Issa, Cesc jew Cesca hija l-verżjoni għal Franġisku jew Franġiska. Imma Cesc jew Cesca. ċesk jew ċeska. Ġifieri jiena sa fejn naf jiena dik il-verżjoni ċesk hija verżjoni li tixbaħ ħafna lill-Katalan imma bil-Katalan iċ għandha l-ħoss ta' s, jistgħu jgħidu sesk jew seska, imma ovvjament jiddokumenta de Soldanis biss. Jesemmi isem ieħor li huwa interessanti għax ippubblikajtu wkoll f'wieħed mill-artikli, l-isem Tejtu pereżempju, Tejtu. Tejtu huwa Mattew fid-diminuttiv. Matthew's Ċkejken, jiġifieri. Dawk għandi artiklu fuq l-ismijiet ta' De Soldanis, għandi artiklu fl-aħħar edizzjoni tal-Imnara fejn tajt l-ismijiet femminili kollha. Isem ieħor li huwa interessanti immens huwa li huwa toponimu wkoll Mrejżba. Mrejżba. Mrejżba kulħadd jaħseb illi ovvjament huwa diminuttiv ta' Marzeppa. Marzeppa, Marzeppa żgħira, imma ħadd ma tiġih f'moħħu li Marzeppa mhuwiex dak l-istrument li jbaltu bih, għax jiena sibtu ta' Marzebba mhux tal Marzeppa. Marzeppa huwa t-taqsira ta' Marija Ġużeppa. Mela Marija Ġużeppa titqassar u ssir Marzeppa. U mbagħad mar żeppa żgħira issir mrejżba. Semmejt lil G. Antonio Ciantar u Erin Seracino Inglot. Eżatt, għax imbagħad hemm żewġ dizzjonarji oħra, eh, mela ħanibdew. Dawn huma sorsi ta' riċerka. Sorsi ta' riċerka. Jiena jiena qbad l-10 id-disa' volumi ta' Erin Seracino Inglot, ovvjament il-miklem Malti, Li għamilt huwa kull toponimu li jsemmi f'kull entrata, per eżempju jkollu, jien naf, San, jew id-daħla, mad-daħla daħla, jgħid l-ismijiet f'Malta kollha bil-kelma daħla, jien naf, Daħlet Qorrot, id-daħla ta' San Ġiljan, u dawk tibthom kollha. Ovvjament, Użajt biss t'Għawdex għax hu jgħid fejn qegħdin u ovvjament it-tifsira ma tgħajtix imma huwa sors ukoll imprezzabbli, ġifieri għax jagħti ħafna u l-istess Aquilina, l-Dizzjunarju ta' Aquilina. Id-Dizzjunarju ta' Aquilina għandu ħafna toponomi li għandu żvantaġġ f'Malta l-iktar id-Dizzjunarju ta' Aquilina li hu jikkwota, jiċċita il-Napuljun Taljaferro. U Napuljun Taljaferro għandu manuskritt li qiegħed fil-sezzjoni l-Università li jismu Vocabulario Topografico di Malta. Issa dak il-manuskritt għadu qatt ma ġie traskritt kompletament. Jiena rajtu, dort l-ismijiet tal-widien, hemm teżi fuqu, imma biex tkun mija fil-mija irid jiġi transkritt. ġifiri paġna paġna. Allura, fil-kas ta' dizzjonarju ta' kulina, ta' Malta xi kultant jgħid, per eżempju, f'Malta nsibu 55 isem ta' għajn u jikwota il dan il-manuskritt, però ma jniżżilhomx waħda waħda. Però mbagħad f'Għawdex, Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu, ovvjament xogħol monumentali, Ann kellu żewġ sorsi. Dawk iż-żewġ sorsi, wieħed minnhom għen lili għax għamilt qisu dak li bl-Ingliż ngħidu double checking. Mela jiena qrajt it-teżi ta' Dr. Joe Żamm iċ-Ċantar u mbagħad terġa' dawk l-ismijiet Għawdxin reġa' ħadhom fid-dizzjunarju l-Professur Aquilina. Barra Joe Żamm iċ-Ċantar imbagħad il-Professur Aquilina kellu sors orali Importanti wkoll li min hu Għawdex, min hu minn Għawdex jafuh huwa Victor Galea. Victor Galea huwa persuna jiena kelli x-xorti li li nkellmu ġifieri sa fejn naf jien għadu mimli bl-għomor, li Victor Galea bniedem li ħadem ħajtu kollha fl-agrikoltura u jaf il-postijiet ta' Għawdex fuq ponot subgħajh jiġifieri. U dak kien is-sors t'Akulina mhux tiegħi, jiġifieri jiena ħadthom minħabba d-dizzjunarju t'Akulina. Semmejt l-aspett orali. Orali, iva. Ovvjament inti dort ħafna. Dort ħafna rħula villaġġi madwar Malta, madwar Għawdex. Ekku. U l-tqajt ma' ħafna ħafna nies. Eħe, imma ħanemlu hekk, is-sorsi orali huma importanti ħafna. Però jiena kull meta niltaqa' ma' sors orali, ovvjament un saqsih se jkun xi ħadd falqa qiegħed eh, jaħrat l-alqa, insaqsih ġifieri ehm, xi sema l-alqa, xi simhom l-inħawi, u nieħu nota. Però m'għamiltx dak li jgħidulu field work, ħa ngħidu hekk, estensiv f'żoni totali, ir-raġuni li trid il-ħin. Issa, li għamilt imma użajt sorsi sekondarji, speċjalment fl-ewwel volum, li dawn is-sorsi sekondarji użaw sorsi orali. Mhm, mhm, mhm. Ħa nsemmilek tnejn, ġifieri ħa nsemmilek wieħed bażikament wieħed, imma eh, ibqa' ċert li t-tieni wieħed ehm, ovvjament tafu wkoll, imma Pereżempju, Natalino Fenech ħareġ issa t-tieni ktieb, imma jien sakemm użajt Għawdex ħareġ l-ewwel ktieb, Kif Dieb il-Kamiem. Dak għandu ruxma ta' intervisti ma' kif kienu jonsbu, jiġifieri naf 80 sena ilu, li mit-tip ta' intervista jurik, jgħidlek kont immur f'dak il-post u jsemmi l-isem. Jiġifieri dak huwa qisu sors orali. illi ġie ddokumentat fi ktieb u li huma imprezzabbli għax jiġifieri kemm ta' Malta u kemm u kemm ta' Għawdex. Annibale Preca. Eh, Annibale Preca jien użajt ehm, ovvjament il-Malta Kananea, ehm, Annibale Preca jiena nqisu bħala l-ewwel persuna li b'mod ħanejdu hekk xjentifiku mhux fuq il-lingwa qed ngħid imma ġabar kemm jista' jkun lista ta' imkejjen f'Malta u Għawdex u pprova jagħti t-tifsira tagħhom. Issa ovvjament hu kellu l-idea li l-Malti għalhekk semmieh Malta Kananea, imma l-fatt li hu ġabar dawn l-ismijiet ovvjament qed itihom u jgħid fejn qegħdin. Pereżempju, jiena darba kont semmejtlek, Noel, jiena l-ewwel kuntatt tal-isem Sqaq Pilatu jew Ħal Pilatu, ir-Rabat kien f'Malta Kananea. U jien għad jien mir-Rabat u nsaqsi l dak u l-ieħor. Fejn jiġi? Jiena, ovvjament, minn sorsi orali mbagħad u ovvjament ikkonfermajna mill-Sur Xerri u xejn. Fil-fatt kien mistieden tiegħi xi ġimgħat ilu. Dak qiegħed jiġifieri bażikament hemm isu sistema ta' sqaqien illi illi qegħdin eh, fi triq il-kulleġġ, isu nofs triq bej bej triq il-kulleġġ. Ovvjament triq il-kulleġġ kienet l-iktar triq importanti għax kienet tagħti għall-knisja. Illum naħsbu li triq il-busket illum magħrufa triq George Borg Olivier. Imma ovvjament dik kienet tagħti għall-knisja tar-Rabat, enti u sejjer minn Ħandingli u hemmhekk isu forma isu dan il-ħanejdu hekk bl-Ingliż Hamlet Zejr, ħal Pilatu. Jiena hemmhekk jikwataħ bħala sqaq Pilatu. Illum dak li sem intilef. Dak li jiena rrealizzajt ukoll, per eżempju, il-mosta. Il-mosta, Annibale e Preca jagħti isem ta' sqaq, imma l-isem ta' sqaq illum in-nies jafuh, huwa fi Triq il-Kbira l-mosta, huwa Sqaq Gagu, jien inħobb ngħidhom dawn l-ismijiet biex ma jintilfux. In-nies li joqogħdu viċin ta' l-isqaq jafu li jgħidulu Sqaq Gagu, però illum l-isem mhux qiegħed hemm, bħal ma mhux qiegħed hemm Sqaq Pilatu jew hekk. U llum huwa Sqaq numru wieħed, per eżempju, jew Sqaq numru tnejn. F'dal-każ jiġi sqaq numru wieħed. Jiġifieri importanti ħafna li dawn l-ismijiet ma jintilfux. Semmejt dawn il-Hamlets, rabat hemm pereżempju ħal Bajjada. Hemm ħal Bajjada, hemm. Antik, antik issimu. Antik issimu. Pereżempju f'Wettinger fuq ir-rabat isib ukoll dar ħanżira, pereżempju. Eh, jiena nistqar li dar ħanżira sirt naf bih, ovvjament mhux riċenti, imma grazzi għal għax jiena ma kontx na kif taf inti ma kontx in-naħa tar-Rabat lejn dawk l-inħawi. Ir-Rabat hemm ħafna ismijiet interessanti. Pereżempju l-isem Erixem, Erixem li hu isem li l-etimoloġija tiegħu eh, tat ħafna ħanejdu hekk eh, ħsieb lil Wettinger biex ħareġ u jgħid li huwa isem Grieg Gerasimo eh, ħareġ minn hemm. Imma ġifieri eh, hemm ħafna smijiet interessanti li hemm interessanti r-rabat ta' Malta li sibda l-aħħar li hemm Malqa inti nieżel isu minn niżla ta' saqqajja l-isfel li jisimha it-tok pereżempju, it-tok. It-tok, eżatt kif eżatt kif sibda. Kif hemm Kif hemm ukoll, ġifieri, imma eh, jiena ma nisax nagħti spjegazzjoni L-ewwel volum, pereżempju, huwa ġabra ta' 9,400, imma din il-ġabra tista' tintuża mbagħad minn lingwisti li jistgħu jipprovaw jagħtu forma ta' etimoloġija, forma ta' xi jfissru dawn il-kliem. Pereżempju, fl-ewwel volum hemm l-isem ta' Ġejseb. Issa, Ġejseb jiena għandi idea tajjeb xi tfisser, huwa Ġużeppi żgħir, bħalma tgħid Pietru Żgħir jgħidulu Pejter. Dimitri Żgħir, Mitri Żgħir jgħidulu Mejter, għax issibhom. U mbagħad tibda tagħmel daw il-xebħ, mela Mitri, x'ismek inti Mitri, Mitri Żgħir jiġi Mejter, mela Pietru Żgħir jiġi Pejter. Diminuttiv. Diminuttiv semitiku, diminuttiv semitiku, f'dal-każ Ġużeppi Żgħir jiġi Ġejsep. Simon. L-aħħar isem, Osbert Chadwick. Osbert Chadwick, eħe. Min kien dan? Osbert Chadwick, jiena ma nafx ġifiri il-dan. Osbert Chadwick kien wieħed mill-enġiniera ehm, illi ġi mibawt Malta, qiegħed Malta biex jipprova isib soluzzjoni biex ikabbar il-produzzjoni tal-ilma. Bħala sors kien ippubblika rapport dwar is-sitwazzjoni tal-ilma għawdex. Ovvjament jien rajt ir-rapport, is-sors tar-rapport huwa ġifieri jiena mort fiżikament rajt ir-rapport eh, l-arkivji Rabat ta' Santu Spirtu, jiġifieri, u ovvjament jien hemmhekk dak tani ħafna smijiet ta' ta' ta' għejun, għejun speċifiċi, imma Osbert Chadwick li niftakar żgur jiena u qiegħda ppubblikata f'xi artiklu illi jagħti l-isem Wied Tejtu. Jiġifieri l-interessanti huwa dan, jgħid li f'Għawdex hemm Wied Tejtu u nafu fejn qiegħed, huwa bejn ir-Rabat inti u sejjer lejn Marsalforn, u mbagħad li hemm interessanti wkoll li De Soldanis Jiġifieri jgħidilna fis-seklu tmintax li Tejtu huwa diminuttiv ta' ta' Mattew. Jiġifieri mbagħad minn hemm issib issib it-tifsir ta' tal-ismijiet. L-arkivju tal-Public Works. Kif għamilt riċerka hemmhekk? L-arkivju tal-Public Works mela huwa interessanti ħafna l-arkivju tal-Public Works għaliex Għaliex jiena fil-toponimi li sibt, ovvjament ikkonċentrajt fuq Għawdex hemmhekk għax dik kienet ir-raġuni li mort hemmhekk, jiena kont diġà dort il-kab, jien nħobb ngħidilhom b'dal-mod, il-kabrej tal-Ingliżi. Il-kabreo, għall-benefiċċju tas-sema. X'inhu għall-benefiċċju tas-sema? Huwa qisu jikkonsisti f'żewġ affarijiet. Għandek il-parti ħanejdu hekk tal-kartografija, fis-sens li għandek il- il-pjanta tal-proprjetà. Għandek it-titlu tal-proprjetà, jiġifieri jgħid ovvjament bit-Taljan dak iż-żmien, fi żmien il-Kavallieri bit-Taljan kien, u anke fi żmien l-Ingliżi meta saru fl-elf, bejn wieħed u ieħor saru 1860, u mbagħad ikollok fil-ġenb deskrizzjoni tal-għelieqi u d-deskrizzjoni jien ma dħaltx fiha imma għal min iħobb il-pjanti u s-siġar u dawn l-affarijiet jgħidlek pereżempju dik il-parti hija tajba għall-agrikoltura, dik il-parti hija hekk u hekk tajba, mbagħad jispiċċa partijiet oħra li huma jgħidlek il juża l-kelma mediocre, mediocre jiġifieri huwa xagħri, mhu tajjeb għal xejn speċi, m'hemmx ma tistax tiżra' fih. Jiena dort l-Arkivju Nazzjonali, hemmhekk dort il-kabrej ta' żmien l-Ingliżi. Hemm erba' volumi enormi, jiġifieri tlieta fuq Malta u wieħed fuq Għawdex, dawk jiena dorthom kollha. Simon, jidhirli, ħa waqfek. Mela le. Jidhirli Jeżisti Kabrej ukoll fl-arkivju tal-Katidral u anke l-Kurja? U l-Kurja? Le, jeżistu Kabrej ukoll, ovvjament l-arkivji tal-Katidral li jiena għadni qatt ma rajthom, u jeżistu Kabrej ukoll ta' żmien il-Kavallieri li użhom Wettinger fir-riċerka tiegħu, li jien għadni qatt ma rajthom. Ovvjament ma qatt ma rajthom għax qatt ma jkollok iċ-ċans, qatt ma jkollok iċ-ċans. U sa fejn naf jien, għad m'hemmx, qisu, ħa ngħidu hekk, qisu, indiċi ta' dawn il-kabrej tal-kavallieri. Li naf żgur jiena illi Wettinger irriċerkhom il-kabrej tal-kavallieri fil kemm hemm ismijiet f'Għawdex u hemm ismijiet f'Malta. Però ma kienx ma kienx b'mod ħa ngħidu hekk esklussiv, jiġifieri ma għamilhomx kollha, allura setgħu ħarbulu xi affarijiet li ma kienx rom. Però jiena sfortunatament trid il-ħin kif taf inti Noel, ma jistax ikun tagħmel kollu. Jiena nixtieq li dal-programm iservi biex ikun hemm min ikun iktar interessat li għall-inqas jista' jibda jifforma ċertu indiċi li jkunu pubbliċi. Inutli xi ħadd ikollu indiċi u jżommhom għalih għax ovvjament ma jiswew xejn. Għamilt riċerka wkoll il-biblioteka. Jiena ħanamlu hekk, jiena il-biblioteka bħala sorsi per se ma użajtx imma użajt b'mod indirett, indirett, sors li qiegħed il-bibljoteka li huwa il-Gozo Antico Moderno, Antico e Moderno Sagro e Profano, illi bħala secondary source użajt it-traduzzjoni illi saret għall-Malti. Ovvjament dik hija dak huwa sors imprezzabbli wkoll ta' De Soldanis, s'issa għadu ma ġiex ħa ngħidu hekk traskritt mill-oriġinali. Ir-raġuni hija din li l-ktieb li jeżisti s'issa maqlub għall-Malti sar minn kopja, ovvjament li kienet fil-Bibjoteka t'Għawdex, ovvjament il-kopja mhix bħall-oriġinal. Allura inti dejjem l-aħjar tmur għall-oriġinal. U fil-fatt, għax għandek raġun, jiena għalhekk għedtlek il-Bibljoteka Nazzjonali, jiena użajt is-sorsi b'mod indirett, speċjalment tal-kartografija, ħareġ ktieb monumentali wkoll, ġifieri enormi, ngħidlek eżatt ġifieri x'jismu, li dar il-mapep kollha, l-kartografija kollha li għandha x'taqsam mal mal-fortifikazzjonijiet, jiġifieri hemm tliet awturi. Imma dan huwa ta' wieħed huwa Dr. Stephen Spiteri, jiġifieri dan huma eżatt li daru, jiġifieri dan huwa ktieb ġifieri kbir enormi, jiġifieri naħseb fih metru illi dan. U daw daru jiġifieri kull tip ta' mapep fil-fatt tara il- Il-ktieb jismu Lines of Defence u l-awturi huma De Lucca, Spiteri u Bonnici u dawn ovvjament daru kull mappa li fiha xi trunċiera u ġew ippubblikati. Jiġifieri jiena użajt dan bħala secondary source u ovvjament użajt Għawdex biss. Jiġifieri Lines of Defence, min irid jaqrah dak il-ktieb huwa mitqludeb. Sew. Simon, survey sheets. Survey sheets, iva, survey sheets eh, jiena. Importanti ħafna. Eżatt, eżatt, jiena dort is-survey sheets. Ħanidu hekk tawdex. Tawdex dort dawk li saru riċenti, riċenti. Fl-Arkivju Nazzjonali. Fl-Arkivju Nazzjonali hemm imma survey sheets eh, jiena anka l-lum tista' tarom bażikament anka mill mill-online site, ħa ngħidu hekk, tal-Planning Authority, ovvjament trid il-ħin u mbagħad biex tniżżel u tniżżel kull isem li hemm fihom. Ġifieri hija kwistjoni ta' ħin. Imma mbagħad jien ta' Malta jeżistu fl-Arkivju Nazzjonali, però ma sarux, ġifiri, survey sheets ta' Malta saru bej wieħed u ieħor madwar is-sena 1900, ħanejdu hekk. bdew forsi għaxar snin qabel u tlestew għoxrin sena wara, għax hemm xi 144 survey sites f'Malta, imma mbagħad t'Għawdex saru fl-1940, jiġifieri bażikament ftit qabel il-gwerra. U għandek ukoll qabel. U għandek qabel. Imma, imma f'Għawdex, jiena aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq Għawdex, fuq il-pubblikazzjonijiet li ħriġt, ma sarux fuq Għawdex fl-elf daqshekk dettaljata ħa ngħidu hekk fl-1900, għalkemm saret pjanta ta' Għawdex li teżisti l-Arkivju ta' Malta wkoll li għandha d-data 1895. Semmejt id-dettall f'dawn il-survey sheets. Id-dettall xi jkun? Id-dettall ikun illi Kull toponimu jkun imniżżel bl-informazzjoni ta' kif kienet Malta dak iż-żmien. Mela ejja ngħidu Malta, biex naqtgħuha dritt, fis-sena 1900. F'Malta fis-sena 1900, biex naqtgħuha dritt, la kien hawn mitjar. Allura l-erja, l-erja, ż-żona kollha ta' fejn illum hemm Ta' Qali, ovvjament kien hemm place names illum, ħa ngħidu hekk, Ta' Tew minħabba li li nbena l-mitjar. Iż-żona kollha ta' fejn kien hemm Ħal Farr, dawk illum tat-tew minħabba l-mitjar. Iż-żona kollha ta' fejn kien hemm ir-runway ta' Ħal Safi u ta' Ħal Luqa, dawk ħa ngħidu hekk, ġew minsija għax imbagħad fis-survey sheets ta' wara dawk jispiċċaw għal kollox. Jiġifieri jiena għadni rrid nagħmel l-eżerċizzju ta' dawn il-postijiet ta' Malta, ta' dawn it-toponimi f'Malta li ħa ngħidu hekk, ġew minsija, sparixxew, imma min illum għandu 80 sena u jew 90 sena Ibqa' ċert illi kien jafhom. Per eżempju. Simon, daw ħajkomplu jintesew issa? Jo, żgur ħaj jintesew. Per eżempju, ħanejt ħaġa waħda biss u ġifieri disaqsej tal-nies li għadhom jiftakruh. Jekk illum jiena ngħidlek il-witta l-isqof u aħna tnejn minn rabat kulħadd imur il-witta l-isqof li qiegħed bejn il-buskett u tal-virtu. Ekku, kulħadd hemm imur. Però ftit jirrealizzaw illi meta qed ngħaddu mit-tunnel tal-airport hemmhekk, jiġifieri fejn hemm bir miftuħ sejrin lejn ngħaddu mit-tunnel u nibqgħu ħerġin lejn dik in-naħa hemmhekk hemm il-Wied tal-Isqof ukoll. Ovvjament l-isem intilef għax meta sar dak it-tunnel il-Wied ma baqax jeżisti, jiġifieri imma hemmhekk hemm il-Wied tal-Isqof. Kien hemm Wied hemm. Eh, kien hemm Wied u nafu x'ismu l-Wied tal-Isqof. Mhm, mhm, mhm. Simon, fit-toponomi inti tagħmel 9000 u aktar. Aktar hija, fl-ewwel volum. Fl-ewwel volum. Per eżempju, l-aħfar. Eżatt, eżatt. Fajn silem. Eżatt, fil-qosor. Aħna ngħidu l-aħfar, l-aħfar. L-aħfar huwa il- għax din ħafifa, hija l-plural miksur ta' ħofra. Mela, aħna ngħidu ħofra waħda, għax kun isa eh, zona illi forma ta' ħofra, meta tkun hemm ħafna minnhom, nużaw kelma antika bil-Malti aħna minflok ngħidu ħofriet ngħidu l-aħfar. Bħalma ngħidu kbir, kbar. Issa l-a inizjali hija l-vokali tal-leħen, l-aħfar. L-abatija tal-isfel. L-abatija ta' isfel, mela, dik hija tkun xi għalqa pereżempju. Ovvjament jgħidu la tal-abatija. L-arp. L-arp, eżatt. Ehm, għaliex tkun qed tagħti xin trojtu l-abatija. Ġifier għalhekk semmu tal-abatija bħal manna l-abatija li mġar Malta. Issa, ta' isfel għax ġeneralment l-għelieq jistgħu tgħidulhom ta' fuq għax ikun hemm qisu diżlivell, mela l-abatija ta' fuq, pereżempju l-abatija t'isfel. Mela l-ewwel isem qed jagħti informazzjoni l-għal għalfejn qed tintuża għax qed tagħti xi introjtu lil xi abatija. U ta' fuq u ta' isfel il-pożizzjoni ġeografika tagħha. L-Għalqa l-Kbira, l-Munxar. L-Għalqa l-Kbira, ovvjament, il-Munxar. Għalqa Hija kelma ddokumentata anke fi Sqallija ma dokumenta qabel l-għalqa kienu jiddokumentawha x'hija l-ħoss gutturali ġifieri għalqa, ma nafx ngħidha jiena, għalqa li kienet miktuba bil-g, bil-g, galka, jiġifieri galka. Dokumentata anke fi Sqallija Ovvjament il-kbira għalfejn jgħidulha għalqa? Għax tkun magħluqa b'ħajt, jiġi b'ħajt għas-sejjieħ, jiġifieri għalhekk għalqa għax ġejja mill-kelma għalaq. U l-kbira għax ovvjament huwa isem għax hija għalqa kbira enormi ġifieri. Irdum Mawri. Irdum Mawri, l-irdumijiet huma ismijiet, eh, ismijiet. Jiġifieri pereżempju irdum sa Mawri ġeneralment huwa irdum ta' Mawro jew ta' Mawru, eh, ta' Mawru. Eh, jista' jkun li Mawri ikun ikun bli jew l-influwenza tal-Isqalli, ħa ngħidu hekk, jew inkella l-influwenza tal-Latin. Tiftakar meta bil-Latin għandek stupor mundi, ikun il-ġenittiv. Imma dak huwa dettall u mbagħad tipprova tiddeċifrah. Tat-tawla. Eh, tat-tawla, tat-tawla hija interessanti wkoll. Tawla eh, bl-Arbi hija kelma li tfisser mejda. Ġifieri issa int jiena dik hija kelma illi iktar ma tfittex jiena tawla ġili sibta tawila. Ġili sibta tawwila, eżatt, twila, eżatt, tkun imma mbagħad ġili sibta wkoll dokumentata f'Malta sorsi orali biss, hawn ċerti reliqi inkredibbli ta' ġifieri, il-bdiewa jafuhom bħala t-tavla, it-tavla. Simon, sija nitkellmu fuq dawn l-ismijiet fuq dawn it-toponomi, il-futur. Le jiena nixtieq, eh, jiena dawn ir-riċerka hija kbira ħafna, trid ħafna ħin, ovvjament dan għamlu bħala passatemp, jiena daw il-kotba ħriġthom bħala passatemp, ġifieri għax hawn sajt inżommhom għalija dawn l-informazzjoni. Imma jiena nixtieq li bħalma għamilta biex nagħmel ta' Malta. Jien nikkalkula l-ewwel li għandi tliet snin oħra biex nagħmel l-qas l-ewwel volum ta' Malta. Ġifieri qed nistennew iktar minn volum wieħed fil-żmien li ġejja. Le, jina li nishtiq huwa illi fl-ewwel nagħmel nuża l-istess ħanejdu hekk sekwenza format. Ġifieri jekk eh, għamilt l-ewwel volum f'Malta f'Tawdex li huwa korpus li huwa ġabra li f'ħed telef, l-istess nagħmel l-ewwel volum f'Malta, issa nikkalkula li jkun tliet darbit iktar, jinnaf 25,000 eh, dan. Kapaċi jkun maqsum iktar. Jista' jkun maqsum pereżempju mill-ittra sa l-ittra akka per eżempju jew fit-tlieta ma nafx għax jiena bħalissa għaddej fuq affarijiet oħra. U l-analiżi tiegħu. U bat l-analiżi tiegħu iktar tard għax imbagħad it-tieni volum imbagħad nanalizza eh, tal-professur Wettinger fuq Malta li hemm ħafna. Li fih ħafna u ħafna xogħol. Iktar minn hawn minn tawdex, eh? Dawn il-pubblikazzjonijiet kif wieħed jista' jixtrihom. Ekku, Le, ifhimni, dawn jistgħu, jistgħu jikkuntattjawni bil-qalb kollha, ġifieri, meta jridu. Jiena ħallejthom ukoll f'ċertu ħwienet, ġifieri, pubblikaturi li, li jistgħu jixtruhom minn hemm ukoll, jiġifieri. Jistgħu jikkuntattjawk ukoll permezz tal, tal-Facebook. Tal-Facebook, jew, jew isibuni fuq il, fuq il, it-telefon, jiġifieri jiena kuljom, b'xi mod, jiġifieri, mill-ewwel jistgħu jsibuni. U jew fuq il-Facebook mhux problema, jiġifieri. Jew l-email address. Jew l-email address. X'inhi? L-email address huwa, nistgħu intuh, forsi. Għal min jinteressah. S, A, L, A, F, I bit-tikka A. Ġifri qed ngħidu hekk S għal Simon. Eżatt, u mbagħad il-kuljum m'hemmx m'hemmx full stop eh, bejnietom. U mbagħad mela SSALAFIA at gmail.com. gmail.com. Grazzi Simon ta' din l-esperjenza ħatna lura ħafna fis-snin sirna nafu aktar eh, ismijiet kif kienet Malta maqsuma, eh, Malta u Għawdex. U nawguralek għal aktar aktar riċerka u aktar eh, studju u pubblikazzjonijiet. Grazzi ħafna. Jien u dan stas ma fadal li xejn aktar għallum minnaħa tiegħi nerġa' nagħmel appuntament ieħor għal programm mill-arkivji. Bħallum ġimgħa il-ħadd fil-għaxija fit-8 nofs dejjem fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Dan il-programm wieħed jista' jerġa' jisimgħu permess tal-poddati li wieħed isib fuq netonDemand.mt. Nixtieqilkom il-kumplament tal-lejla tajba fuq dan l-istazzjon se kemm nerġgħu niltaqgħu is-slim u s-saħħa.